А сега ќе преминем на нашата тема. Ќе отвориме во Светото писмо, во првото послание, односно единственото. Единственото послание на апостол Јаков. Кој е благослов? Јаков, знаете. Како е поинако наречен во Новиот Завет. Братот Господов. Што значи тоа? Син на Јосиф од <clears throat> некој предходен брак. Иеко тие деца немале буквално крвно сродство со Исуса во оној смисол во кој што имаат браќа и сестри од едно семејство или од исти родители, или барем од еден ист родител, сепак тие живееле во истиот дом во кој што Иисус Исус растал заедно со нив и наречени се браќа Господови. Значи, апостол Јаков е евреин. Апостол Јаков председава со Ерусалимската црква, со матечната црква, на самиот почеток од историјата на христијанството. Не бил само Петар водач, како што би рекле католиците, например. Бил и Јаков, кој председавал со апостолскиот собор во Ерусалим. Председавал Јаков. Како се вика посланието на апостол Јаков поинако. Во која класа на послание спаѓа неговото послание? Соборно послание. Дали знаете што значи тоа? Соборно послание. Зошто, зошто тие посланија, значи Јаков, Петар, двете Петрови, трите Јованови и Јудиното послание – се нарекуваат соборни посланија. Павловите посланија имаат конкретни имиња. Да. Значи, посланија до римјаните, до коринтијаните, до солунјаните, до евреите. Тие посланија имаат конкретен назив, бидеќе се однесуваат на конкретна црква или конкретна класа на верници, например евреите, не, не мора да биле само во Ерусалим или во Палестина, туку воопшто сите еврейски христијани. Тоа послание посебно било упатено до сите еврейски христијани. Се разбира дека морал да биде испратено некаде и физички на адреса, значи најверојатно во Ерусалим, кај што била црквата Матица, каде што живееле еврейските христијани во најголем број, и покрај нив и било кој друг христијанин од евриско потекло можел тоа послание да го свати како посебно наменето за него. Дел од некои од Павловите послания се нарекуваат пасторални послания, тоа се посланијата до Тимотеј и Тит, бидејќи во нив апостол Павле дава инструкции за тоа како треба да биде организирана и управувана црквата од младите епископи или гјакони, какви што биле Тимоте и Тит, ракоположени од негова страна, а некои посланија на апостол се нарекуваат затворски посланија. Например, Филипијаните, затоа што се пишувани, те се последните посланија од негојот живот, пишувани од затвор, од Рим. Соборните пак посланија се така наречени затоа што се однесуваат за целата црква, соборно. Значи, упатани се до сите верници. И сега да видиме како апостол Јаков го започнува неговото послание. Значи, ќе отвориме во соборното послание на Јаков, прва глава, први стих. Што пишува тоа? До кого апостол Јаков го упатува своето послание? Отворивте таму. Еве како почнува. Јаков, слуга на Бога и на Господ Исус Христос. Испреке поздрав до кого? До 12 племиња кои живеат каде? Раселени, растурени, расејани, може да речеме. Што за еврејскиот ум значило ова расејани? Знаете како се вика тоа? На еврејски тоа се вика галут, расејување. На грчки се вика, знаете, диаспора. Расејаност. Смисолот на зборот диаспора значи спорос е семе, семка. Значи, како да имате многу семења и ги расфрлате, ги растурате, како сејачот што сее во Христовата парабола. Поимот диаспора, значи, потекнува од евреите, од еврејската историја. И потоа сите народи, меѓу кои македонскиот, се изборуваат за своји диаспори, за своји сонародници кои што се расејани по белиот свет надвор од матичната држава. Апостол Јаков своето послание го и поздравот го испрека до 12 племиња, што значи го испрека до Израел, бидејќи 12 племиња се сите потомци на патриархот Јаков, наречен Израел. Така или не е така? Така е. Кои живеат раселени Што значи тоа раселени? Објаснивме. Но, каде се расфрлени? Каде не се? За да, за да бидат расфрлени, значи каде не се? Спротивно да од рас, расејани, расфрлени, э, раселени е што? Што е спротивното? Собрани. Кога Израел бил собран, И кога, например, некои старозаветни пророкства зборуваат за собирање на Израел, пророкства дека Израел ќе биде повторно собран, каде ќе биде собран? Секогаш се мисли во ветената земја. Во Ерусалим, во Палестина, во Ханан, хананската земја, најчесто тој назив се употреба во Библијата. Значи, ако се расејани, значи дека не се повеќе таму, односно поголемиот дел од нив воопшто не се таму, туку се насекаде по светот, односно расејани под сите други народи. Е сега. Зошто се вика Јековото послание соборно послание? Да кога е упатено? патреот до да сите верници. Упатено е до сите христијани или само до, до сите израелци? Бидеќи тој вели, поздрав до 12 племиња кои живеат раселени. Кога, кога читаме останатото, се што останато пишува Јаков во ова послание до последниот стих од петата глава, ќе видиме дека тој зборува општо за обшти работи кои се однесуваат за целата црква, за сите христијани. Не е, например, како посланието до евреите, каде што апостол Павле тука наведува работи што се посебно карактеристични за израелците, што посебно еврејскиот ум можел да ги разбере во сета своја длабочина и ширина. Не, посланието на Јаков вопшто не личи на посланието до евреите. Јаковото послание е на вистина обшто послание. Има совети во ова послание, има зборови во ова послание кои што се однесува за сите верници, за цела црква, целото христијанство. Ништо не може да се издвои и да се прогласи дека е дека личи само за евреите. Сепак, насловено е до 12 племиња. Каде на друго место сркјава 12 племиња во Новиот Завет? Како? Во откровение, да. Тоа е секојаш лесен одговор и точен одговор. А се секавате на оние Христо изборови во Матеј, Евангелието што го проучуваме отро месечи. Вистина, вистина ви велам, ке бидете поставени за суди има некој, вели прво, некој од, од, од, од, што сега со мене и што, што ги слушат овие зборови, ќе бидете поставени за судии, ќе им бидете на власт и ќе им судите на 12 премиња. Секавате на таков, таков еден стих. Меѓутоа, Матеј е Евангелието, кое што било наменето исклучиво за евреите за еврејската публика. И затоа изворно е напишено на арамејски јазик. Грчкиот Матеј е само превод на изворното во Евангелие. Да појдеме во Откровението, затоа што Откровението не е пишувано само за евреите, туку како и Јаковото послание, Откровението е пишувано за целата црква и тоа целата црква од сите времиња, затоа е упатено до седумте цркви. Целата црква од сите времиња, до последното време. Освен во седмата глава, која што беше предмет на проучување во врска со 144 Илијади, илјади, каде ги срекаваме 12-те племења во Откровението? Да, благодарам, точен одговор. Убаво кој ќе слушнам точен одговор од ваша страна. Ајде пред да отидеме таму, ако ја слушнавте убаво, сестра Персна. Да отвориме уште еднаш во седмата глава и да поставиме две лесни прашања. Барем првото е полесно од второто. Значи, Јован зборува за 144 илјади, го чув бројот на одбележаните со печат вели, 144 илјади, уште еднаш ке речем, Секаде во Библијата кога се споменува број, тој е буквален број. Никаде во Библијата не постојат символични броеви. Пример, 10 рога, роговите може да се символични, да значат нешто друго, а не буквални рогови, но бројот 10 е Или на 260 дена може да значат години, а не денови, ама бројот 1260 е тој. 1260 значи, години или четирите рога што се јавиле на главата на јарецот, кога првиот рог што го представува Александар Македонски се скршил, што значи? Тие четири рога што се јавиле во Данијел 8 глава на местото на големиот рог што го представува Александар Македонски. Четирите генерали кои што ја наследуваат неговата империја. Значи, роговите ги представуваат, тие четири рога ги представуваат неговите генерали, четири генерали, ама бро четири е истиот, буквално Четири рога, четири генерали. Не се сменило значењето на бројот. И што можеме да кажеме за седумте глави на зверот, кој што ангелот објаснува значајот Откровение 17 глава, седум и седум царства, например, и седум гори, седум планини, на кои што се наоѓа, седи блудницата, вели. Много добро знаат историчарите и голем дел лаици, кој град е познат како град на седумте гори. Бројот седум е тука исто така буквален. 144-те илјади апостол Јован ги опишува како производ на Илјади, по што? По 12 племиња. Значи, 12 илјади од 12 споменати израелски племиња. Да прочитаме уште еднаш кои племиња се споменати. Рувим. Од Рувимовото колено 12.000. Рувим, потоа Гад, сите имат по 12.000. Рувим, Гад, Асир, Нефталим, Манаси, Симеон, Леви, Исахар, Завулон, споменува Јосифово колено, внимавајте, и Венијамин. Првото лесно прашање. Кое племе не е споменат? Дан. Точно. Зашто не е споменат од Дан? Тој ќе назаде во еден друг правец, затоа ако даде Господ живот и здравје, ќе посветам посебна проповед друг пат. Иако знаете, постои една теорија, воопшто не тврдам дека е точна, постои една теорија, еврейска теорија, дека државата Данска го добила името од племето Дан. Дека Дан, Дан, Дановците се всушност Данци, што така се разсејате. Добро, реков не мора да е тоа точна теорија или дека може би припадниците на дановото племе се расејале и се помешале со оние народи кои што се таму нека скандинавските земји. Се едно, тоа нас не интересира кое племе точно каде се расејало и со кој пагански народ повеќе било измешано или се помешало, повеќе или помалку, во тоа море не можеме да навлеземе и не можеме да знаеме ништо по тоа прашање. Би требало многу да се занимаваме со многу генетика, например, и антропологија, па и тоа не е гаранција дека ќе знаеме многу што и ќе ископаме многу што за потеклото на народите. Но добро, да новото племе не е споменато, има една посебна причина зашто не е споменато но за тоа реков друг пат. Постои една теорија во православието, например, тоа уште од стариот век е таа теорија, дека антихристот ќе потекнува од дановото племе. Тоа само вака ви го нафрлам. Значи, повторно ќе речем, не мора да е тоа точно. Е сега, второто прашање е, е друго племе не е споменато? По име. Како? Ефрем? Да. Благодарам, Ивана. Точен одговор. Ефрем, или на еврејски Ефраим. Знаете зашто? Скевате на еден стих во Осија, што е речено за Ефрема? Ефрем отиде, Ефрем го остави, вели Господ, зашто тој што се прилепи, се залепи за своите идоли. Страшни зборови. Како и за дан, а што пак прорече Јаков, патриархот, значи Израел, што прорече Израел за дан, се секјавате? Таму 59 глава. Пр, како змија аспида, ќе чека во заседа и ќе, ќе гледа да касне секој конјаник што ќе помине. Само со светиот дух можел Израел двака да ги прорече карактерите на своите потомства, така како што тие природно се развивале низ историјата, се разбира без да бидат облагородени и препородени од влијанието на светиот дух. Значи, имаме две племиња што не се споменати во Откровение 14 глава, а сепак бројот на племињата, на споменатите племиња е 12. Како е можна оваа математика? А така, значи, споменато е, прво споменато е Јосифово племе, А споменато е Манасиево племе, иако Манаси е син на Јосиф. И сега се поставува интересно прашање. Аха, кој беше другиот син на Јосиф? Ефрем. Ефрем и Манасија. Ако Манасија е син на Јосиф, Зошто споменува Јосифово колено, како нешто посебно, па Манаси, нели, нели сите што се од Манасиево колено, спајат во Јосифово колено. Би можело да се рече, од Јосифовото колено 24 24.000 запечатени. По нека математичка логика. Но, племињата треба да бидат 12. Затоа се посебно споменати. Јосиф и Манаси. Повторно, не треба ние сега да копаме и генетски да го истражуваме потеклото на народите или или нашето потекло, кој од нас може да каже од кого потекнува, освен дека потекнуваме од Ној и Адам, и може би некои предци Таму моите предци некаде од до, до почетокот на 19 век се знаат моите предци по таткова линија по име и понатаму пред тоа не се знае ништо. Вие до кога ги знаете, до кога наназад ги познавате вашите предци? колко сме ние во однос на евреите слаби по тоа прашање. Евреите си имале цели списоци на предци се до Адама дори, <laughs> или барем до, до Аврама. Се разбира, не значи дека па- баш секој предок бил споменат и во тие еврейски списоци. На крајот апостол Павле ги предупредил христијаните да не се занимаваат многу-многу со тие генеалогии, односно родослови, И след тоа го прогласил за бабски приказни и еврејски бајки, таму пишувајќи му на Тит и на Тимоти. Значи, внимание, многу-многу да не се занимаваме со педигре, со други зборови, крвно потекло, затоа што тоа не е битното. Иако е битно дека постоја 12 племиња и во времето на апостолите, и постоја 12 племиња во последното време, според откровението. И запечатените 144 илјади ќе бидат по 12 илјади од секој од овие племиња. И сега ќе отвориме Откровение 21 глава. Дали сме таму? Новиот Ерусалим. Како е опишан Новиот Јерусалим? Нема време да го читаме целиот опис. Ви посакувам да бидете сите таму, ама од внатре, од внатрешна страна, не од надвор, за да со своји очи видите какви се тие дзидови и порти, Жал множен да ќе метод надвор. Но и сега ќе прочитам само 12 стих. Градо се мисли, тој имаше големи и високи дзидови. 12 порти се вели. А над нив, над портите, што имаше? 12 ангели. И што беше напишено на портите? на 12-те порти на Новиот Русалим, што е напишано? Напишани, а каде се апостолите напишани? Тука треба малце да внимаваме. Во 12 стих, што вели? И напишани имињата на 12-те колена на синовите Израја. А каде беа апостолите? Каде беа тие запишени? 12 апостоли. Се нивните имења запишени некаде во Новиот Јерусалим? Или не се? Е, така, благодарам. Е, сега. Што се тоа основите? Темелите. Каде се наоѓаат имијата на 12 апостоли? На темелите на портите, на дзидовите. Значи, Новиот Русалим е изграден врз апостолите, апостол Павле, односно Петр ке рече врз пророците и апостолите, а самиот аголен камен на сета таа градба, мислејќи на црквата, представува Исус Христос. А на врвот на портите, што значи на самите дзидови, се 12 колена на синовите Израелови. И како се тие 12 порти распоредени, спроти исток 3, север 3, југ три и запад три порти. И се поставува едно интересно прашање. Низ која порта ќе влезете во Новиот Јерусалим? Како прво сакам ците да влезете. Дај Господ да влезете, па с која ќе влезете е помалцем битно. <laughs> Можам да влезете. Меѓутоа едно разбира, едно што разбираме дека никој нема да се прекачува преку дзидови, туку сите ќе влезете. Дај Боже да влезете. Низ некоја од портите ќе влезете. Меѓутоа, секоја една порта, низ која и да влезете, има име на едно израелско племе. Што значи тоа? Значи, сите спасени што ќе влезат во Новиот Русалим, може да се поделат на 12 племје. Сите припаѓаат на некое израелско племе. Зошто е тоа така? Зошто соборното послание на Јаков е упатено, иако до сета црква, соборно, означено е дека е упатено до 12 племиња ама расејани. 12 племења израелски се помешани со сите народи. Не мора да влегуваме да испитуваме генетики, родослови и така натаму, на секој од нас поединечно. Не е тоа битното. Битното е да влезете таму, а таму ќе научите според Господа, според неговата математика, според неговото сезнајање, на кое племе припаѓате и низ која порта соодветно ќе влезете во Новиот Ерусалим. Затоа што 12 племиња, значи 10 се изгубени уште од изгубени во, за човечката математика, мислам уште од асирското робство, значи уште 7 века пред Христа, од тогаш им се губи трага. Јуда и Венјамин се двете јужни племења, јудиното царство, кои што остануваат, не се сите денешни евреи припадници на тие племиња, не мора да значи, повеќето денешни евреи се лажни евреи, претежно ашкеназите немаат никаква врска, ни, можеме да речеме според ова што го зборував до сега, имаат исто толку врска со Израел, колко и било кој од нас. Немаат врска со јудиното племе, тоа ми беше зборот. Затоа што тие се разни пагански народи кои што во средниот век прифатили јудаизам и станале евреи. Вистинските евреи, вистинските јудејци, ако се секева брат Данило, Кој од нас бевме на еврејскиот концерт 2001 година? јас, Перса, секам сестра ми. Некој од вас од другите беше? Анто, мислам, беше, со Радица. Тој беше многу бав концерт, да го имам на ВХС касета, беше снимен. Да, односно Арама. Таму на излезот видов, запознав неколку евреи од Солун. Тоа се вистински евреи, крвно потекло, значи семитски евреи. Кожата им беше црна, како на најцрниот жител на Шутка. Евреите се по, по своето генетско потекло црнокошци, темни луѓе. Евреите вопшто не се бели луѓе, јудејците, венјаминовците. Повеќето евреи што денес може да ги запознаете во еврејската, беше во еврејската зенца во Солун пред многу години, мислам 2000 година беше. Повеќето беа црни. Да. Тоа се вистинските евреи. Сефардите се вистинските јудејци. Кога се вели евреи, се мисли јудејци. Јуден, джуз. Тоа се, тоа се мисли на јудејското племе. И на некој венијаминовец може тука, како апостол Павле, како Саул. Знаете што има речено а, пронешниот египетски председател Насер, Камел Абдел Насер, другар му на, на Јосип Брос. Знаете што има речено? Им се обреке на евреите од Израел, државата Израел, им вели, никогаш нема да ве прифатиме тука значи во, на Блискиот исток. Затоа што пред 2000 години отидовте од тука црни, а сега се враќате бели. <laughs> Так, таква изјава има, да. Дано малку смешно. Седно, не е тоа битно, значи генетските, расните и други одлики не се битни. Битно е да разбереме дека според Новиот Завет, 12 племја се расејани по сите народи и секој спасен припаѓа на некој на некое од овие племиња. На кое? Господ знае. И Господ еден ден ќе ви покаже. Низ која порта вие ќе влезете. Само дај Боже да влезете. Так. А 12.000 од секој од тие племиња се запечатени и ги сочинуваат 144 илјади. Добро, времето измина.